أدعو أدعو أدعو يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندي نات الربيع يا هلا مرحبا Dakle, nije dovoljno govoriti. A mi ne znamo šta je u čijem srcu. I to što u srcu prihvatamo na riječima što kaže. A šta je potvrda tih riječi? Šta je potvrda tih riječi? Upravo ta djela. والانقياد له بالطاعة بوسلوشنو الله تبارك وتعالى وبوكورنو da radiš što ti je propisao, što ti je naredio i da ostaviš ono što ti je zabranio. I nakon toga tvoj odnos među ljudima i sa ljudima da se odrekne širka i mušrika ovo je definicija islama أنتم رمز الصمود للعلا والصعود على نهج الجدود أنتم رمز المرود أنتم رمز الصمود للعلا والصعود على نهج الجدود مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السيقا عندي نبت الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السيقا عندي نبت الربيع يا هلا بالأسود رافعين البنود حاميين الحدود من عدو الأدود To jeste, Allah traži zahvalnost i Allah mrzi. Allah mrzi nezahvalnost. Prezire nezahvalnost. I zato se spominje u hadisu Resula sallam u sahih muslimu da je od uzroka što će najviše žena biti u džehennemskoj vatri zato što je kfurne laši zato što čine kufr dobročinstva pa kažu jer to do, kufr čine ne vjeruju Allah te barke da kaže nije to nego čovjek koji čini cijelog života dobro a kad nešto od njega vidi što joj nije drago ona kaže nikad od tebe dobra nisam vidjela Allah to vidi الكرام على دينها الكرام لكم الكرام ما يضيع عند قوم انتحام على دينها يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندي نبت الربيع يا هلا مرحبا مرحبا Wallahi, ništa svoju nafaku haramom nećeš povećati.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 Ova vjera je nazvana islamom zato što je to riječ koja obuhvata cjelokupnu vjeru i vjerovanje. Nema bolji riječi da se može njom nazvati ova vjera od riječi islam. A to znači, kažemo, predanost Allahu te barake va ta'ala. još u širem značenju definicija islama glasi kada nas neko pita a i za sebe da čisto i čvrsto znamo recite nam ukratko šta je to islam predstavite nam islam dajte nam lektimaciju islama islam to je el istislamu lillahi ta'ala bit tevhidi wal inqiyadu lehu bit ta'ati ta'ati wal bara'atu min shirki wa ahli to znači islam u jednom širem tumačenju a to je predanost Allahu te bareke ve taala u pogledu njegovog tauhida njegove jednoće u vjerovanju potpuna predanost Allahu te bareke ve taala koga vjeruješ kome se pokoravaš ko je taj koji ti daje na faku i rizik i obskrbu ko te je stvorio ko svim vlada i gospodari ko ima savršena svojstva i najljepša imena ko jedini zaslužuje da mu se ibadet čini Allah te bareke ve taala potpuna predanost Allahu te bareke ve taala u njegovom tauhidu zatim wal inqiyadu lehu bi ta'ati i poslušnost njemu u pokornosti dakle da si pokoran Allahu te bareke ve taala uz onaj prvi temelj osnovni a to je predanost u vjerovanju dolazi pokornost u radu i djelovanju tvome. Pokornost Allahu te bareke ve taala. Dakle praktični dio praktični dio ove vjere i treće wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi i odricanje shirka i onih koji ga čine. To je islam. Mnoge kada bismo danas upitali Šta to znači islam? Rekli bi nam, pa islam je evo ovo što mi radimo. Islam je ono na čemu su bili naši preci i tako dalje. Mnogi ne bi znali odgovoriti na ovo osnovno i temeljno pitanje šta je to islam. To je islam. Da se podsjetimo i da obnovimo znanje i da onoga ako nije znao da ga naučimo pre, predanost Allahu tebareke ve ta'ala to znači islam islam u jezičkom samo značenju znači predanost što nam ukazuje na glavnu i osnovnu karakteristiku ove vjere a to je potpuna pokornost Allahu tebareke ve ta'ala predanost vjeruješ ga i vjeruješ mu predan si mu šta god ti kaže ti mu se pokoravaš to je to je islam u širem značenju zapravo u, u širem komentaru islama to je potpuna predanost u teuhidu, pokornost u dijelima i radu i odricanje od širka i njegovih sljedbenika i pobornika. To je din islam. Potom je nazvana ova vjera, što znači da je islam pokornost, slijedjenje već poznatog a ništa izmišljanje, dodavanje ili oduzimanje od, od ove vjere. I to je jedan od osnovnih uslova da nečije i neko dijelo bude prihvaćeno kod Allah te bareke ve taala, uz to što se traži da bude čist nijet i uz to što se traži da dotična osoba bude muslimanom. Dakle, ova vjera nazvana je islamom. Ona ima svoj šiar. Šta znači šiar u arapskom jeziku? Šiar znači nešto po čemu se neko poznaje. Znak i oznaka. Kad to kažeš, znači odnosi se na to. U malo riječi puno rečeno. Po kojim riječima se poznaje islam? Vidjeli smo da je islam nazva najboljim imenom. Ali šta je ključ islama? Šifra ono čim ono što moraš da uradiš da bi postao muslimanom da otvoriš ta vrata da uđeš u, u ovaj millet u ovaj ummet u sledbenike Resula sallallahu alaihi ve sellem koji je to ključ koja je to oznaka to je šahadet la ilaha illallah muhammedur rasulullah što znači da taj šahadet treba zapravo u sebi sadrži temelj i suštinu ove vjere. Dakle, sve ša, sa čime dolazi ova vjera mora biti u tome šehadetu. I zato ovaj šehadet su izgovarali svi vjerovjesnici i svi poslanici i došli su sa njime pozivati ljude pozivati ljude na pravi put. Dakle, on obuhvata cijelokupnu vjeru, a sadrži se u riječima la ilaha illa Allah a u pogledu posljednjeg poslanika i ovoga posljednjeg naroda koji se pojavio sljedbenika Islama, Muhammedun Resulullah. Prije bilo Isa Resulullah, Musa Resulullah i tako dalje. Priznavanje posljednjih znači priznavanje svih poslanika prije njih koji su došli među ljude. To dakle nam ukazuje na suštinu ove vjere la ilahe s jedne strane, a to je odricanje. U islamu smo vidjeli da odricanje dolazi na kraju. Prihvatanje teohida, rad po njemu i odricanje od od čirka i mušrika. Kogod oni bili. Ovdje na početku dolazi. Ovdje na početku dolazi. La ilahe. Zato što se islamom definiše vjera. Zato što se islamom definiše vjera. Pa prvo uvjeri što se od tebe traži, šta je to? Šta je prvo što se od tebe traži u vjeri? To je vjera, vjerovanje. Pokornost, predanost Allahu u, u tevahidu. Nakon toga šta se od tebe traži? Namaz. Iza toga dolazi namaz. Nemojte, ni pošto, prvo kada dođete čovjeku reći klanjaj. Jer prije klanjanja ima nešto važnije. A šta je važnije od klanjanja i od namaza? Upravo ovo vjerovanje. Ako nema vjerovanja, njegov namaz je formalnost. Fiskultura nema fajde od toga. Osnovno, fel jekun evvele mate druhum ilihi la ilaha illallah. Neka bude prvo u što i pozivaš la ilaha illallah. U drugom rivajtu eni wahidullah. Da Allaha jednim jedinim smatraju i vjeruju. To je osnova. Fa inhum hum ata'uka fi zalik. Pa ako te u tome poslušaju, ako ti u tome budu pokorni, fa a'limhum onda ih pouči. Nakon što si ih pozvao, U prvom slučaju kaže Feljekun evo alemate drum ilej. Resulullah alaih sallatu sallam daje upute Muaz ibn Jebelu kojeg šalje u Jemen. A to su upute svakom od nas. Prvo u što ih pozivaš jeste tevhid, čista iskrena vjera u Allaha te bareke wa ta'ala. A nakon toga poučavaš ih. Nije rečeno pa ih onda pozivaš u namaz. Zašto nije rečeno? Jer ti ih pozivaš u vjeru. A kad on uđe u vjeru, više nema da ga pozivaš tome, on je već u tome. U vjeri je. Znači sad ga samo nauči. Doći im šta se danas među ljudima dešava? Klanjaj, klanjaj, klanjaj i opet namaza nema. Pokri se, pokri se, pokri se ženi i opet hoće li neće da se pokrije. Zašto? Jer nije naučila Allah, nije naučila Teuhid, nije naučila u Allahu, te baraka ta'ala, vjeru. I kad kažeš Allah ti kaže nema rezultata. Zašto? Zato što osnovi nije naučen. Na prvom mjestu el istislamu lillahi bit tevhid. Dakle, predano s Allahu te baraka wa ta'ala u tevhidu. Drugo, nakon toga što dolazi, jeste šta? Jeste pokornost kada prihvataš Allah te bareke ve taala za svoga gospodara za onoga koji ima jedinstvena neprikosnovena lijepa imena i savršena svojstva kada prihvataš Allah te bareke ve taala za onoga kome se jedino ibadet čini onda to dokaži na djelima onda to pokaži jer to je razlika između mumina i munafika na koliko mjesta u Kur'an se kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ Ima ljudi koji govore, koji govore, koji govore i koji će uvijek govoriti, a nema na dijelima njihovim. Dakle, nije dovoljno govoriti. A mi ne znamo šta je u čijem srcu. I to što je u srcu prihvatamo na riječima što kaže. A šta je potvrda tih riječi? Šta je potvrda tih riječi? Upravo ta dijela. وَلِنْقِيَادُ لَهُ بِطَعَ Poslušnost Allahu te barake wa ta'ala u pokornosti da radi što ti je propisao, što ti je naredio i da ostaviš ono što ti je zabranio. I nakon toga tvoj odnos među ljudima i sa ljudima da se odrekne širka i mušrika. To je definicija islama. Ali u definiciji šahadeta stoji na prvom mjestu la ilahe. Zašto? Odricanje širka i mušrika. Zašto to? Zato što se ovdje govori o vjerovanju, o osnovi islama, a to je vjerovanje, koje se mora pročistiti. Ne vrijedi vjerovanje, a samim tim ni dijela, ni rad, ako nije čisto i pročišćeno. Allah te bareke ve taala kaže: "Wa abudullah wa la tushriku bi shay'a." Ibadet činite Allahu i nemojte mu ni u čemu širk činiti. To jeste ako mu širk činite, ne vrijedi vam ta ibadet koji ste Allahu činili. Allah hoće samo njemu pokornost. La ilahe, odricanje svega što se obožava mimo Allaha te bareke ve taala illa Allaha nakon toga potvrđivanja Allaha te baraka wa ta'ala za jednog jedinog neprikosnovenog Boga kome se istinskog Boga kome se ibadet čini koji zaslužuje da mu se ibadet čini koji ima savršena svojstva i najljepša imena i koji je gospodar svega kako ćeš to ostvariti Muhammedur Rasul sljedeći put Resula sallallahu alaihi wasallam sljedeći put Resula sallallahu alaihi wasallam praktičnoga ga života u islamu i po, po islamu. To je šiar ono po čemu se poznaje islam. I sve ima svoj šiar, sve ima svoju oznaku po kojoj se prepoznaje وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ A onaj ko veliča te ajete Allahove, to jeste ono po čemu se Allahovi propisi poznaju i njegova vjera označava, fa innaha min takval kulub, to je od bogobojaznosti srca. To je od bogobojaznosti srca. Koji je šiar koji je šiar hađa? Po čemu se hađ poznaje? Kada čujete čovjek kada nešto izgovara, kažete ovaj mora da je hađi. Ili mora da ide na umru. To je telbija. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك na tu temu hađijama su održana tri predavanja na temu značenja telbije. Sa Allahovom pomoći nadam se da će se to moći sada u ovom kraćem vremenu ukratko izložiti. Kao što u namazu imate riječi koji, kojima se krećete s jednog položaja ili iz, iz jedne radnje u drugu. A koje su to riječi? Allahu akbar. Ne možeš se nigdje pokrenuti dok ne kažeš Allahu akbar dižeš ruku, kažeš Allahu Ekber, ideš na ruku Allahu Ekber, dižeš se Allahu Ekber. Jedino kad nešto drugo progovoriš, a to je Esselamu alaikum wa rahmatullahi, izašao si iz namaza. Kad nešto drugo kažeš. Ono čime se krećeš u hađu iz jednog nusuka u drugi, to je telbija. Kao što je u namazu tekbir, tako je telbija u, u kretanju iz jednog propisa u drugi, u hađu i, i umri kad obučeš i hrame kad kreneš zapravo prema Kjabi kad kreneš na minu sa mine na refa, sa refata na muzdelifu s muzdelifi na minu u svim ovim radnjama ti učiš, učiš telbiju što znači da telbija ima jedno svoje veliko i uzvišeno značenje da u sebi sadrži suštinu ove vjere što u stvari sadrži i suštinu hađa. Pa šta znači ta telbija i na šta ona, na šta nam ona ukazuje? Mnogi su bili na hađu i na umri. Mnogi očekuju, inša Allah, da, da odu, ali ta telbija koja se izgovara na hađu i na umri, nije nikada, niti je išta od ove vjere bila formalnost nešto što se izgovara da se izgovori, da se kaže i da se i da se s tim završi, nije u kome slučaju. Već sve ima svoju suštinu. Len yanal Allah luhumha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Do Allaha neće doći kada govori o kurbanima Luhumha njihova mesa wala dima'uha niti njihova krv ولكن يناله taqwa minkum. već dolazi do Allaha bogobojaznost vaša dakle to je ono na osnovu čega ste vi prinijeli žrtvo kurbana dakle kurban nije formalnost namaz nije formalnost zekat nije formalnost i svi ovi ibadeti i Allahu ugodne radnje pokorne radnje Allahu te bareke ve taala nisu niti mogu ikada biti formalnost već one imaju duboko i suštinsko značenje. Na šta ukazuje telbija? U telbiji se kaže na prvome mjestu lebejke, odazivam ti se. Ima li to kakve veze i povezanosti sa islamom? U definiciji islama koja je spomenuta. Kad kažemo odazivam ti se, Svakako da ima. Dakle, pokornost. Odazivam ti se Allah. Ali što primjećujemo u toj telbi, pogledajte. Odazivam ti se odma. Ne odazvaću se, uradiću. Odazivam ti se. Tebi Allahu, bliskost i blizina, jer se ibadetom, šta, približavaš Allahu te bareke ve taala odazivam ti se pogledaj blizini zatim kome kažeš odazivam ti se onaj koga krajnje voliš i ko ti je drag možeš ti nekome reći i narediti uradi to kaže svome djetu uradi i on ode i uradi šuti a nije isto koga kaže odazivam ti se hoću uradit ću ja to dakle spremnost da ti to izvršiš na najbolji način, na najljepši način i dragog srca. Ne da ti je mrsko, ne da ti je to teško, nego voliš i drago ti je dragog srca tome prilaziš. Uz to što nosi značenje ta vima, to jeste veličanje Allaha te barake ta'ala. Odazivam ti se Allahu jer ti zaslužuješ da ti se odaziva tvoj rob onaj koga si ti stvorio. Dakle, pogledajte jedna riječ u tome, u toj telbi, šta znači i kakvo značenje nosi. Odazivam ti se sa krajnjom ljubavlju, sa veličanjem, pokorno, u momentu potpunog odazivanja. To znači lebejke. Allahumme znači o Allahu. Dozivamo Allaha te bareke ve taala. Odazivam ti se o Allahu. A šta znači Allahovo te bareke ve taala uzvišeno i savršeno ime Allah? Bilo je o tome govora u tefsiru da koliko je nama poznato ima deset značenja jedno od najpoznatijih jeste El Ilah, onaj koji zaslužuje da mu se ibadet čini. I po tome mnogi zaključuju da je ovo najveće Allahovo tebareke ve ta'ala ime, kojim kada se pozove da se na njega uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala odaziva. I u Kur'anu Kerimu Allah te bareke ve taala je najviše spomenut upravo po ovome imenu. Zatim što ovo ime sadrži druga imena. Huvallahu allazi la ilaha illahu on je Allah mimo kojeg istinskog drugog boga nema, el meliku vladar, el kuddusu sveti i tako dalje. Dakle, prvo se spominje po svome imenu Allah, a onda se objašnjava drugim njegovim imenima. Te Tebareke wa ta'ala. I zato što u sebi sadrži cilj našeg stvaranja i postojanja na ovome svijetu, a to je onaj jedini koji zaslužuje da mu se i bade čini, da mu se neprikosnoveno pokorava. Drugim riječima, odazivam ti se sa krajnjom ljubavlju i veličanjem drage volje o ti koji zaslužuješ da mu se ibadet čini lebejke Allahumme to znači zatim ponovo se kaže lebejk odazivam se odazivam ti se to nije ponavljanje nego ovo drugo odazivanje nosi sa, sebi, sa sobom novo značenje. A to je uvijek ti se Allahu odaziva. Odazvao sam ti se i uvijek ti se odazivam u budućnosti. Uvijek sam spreman da ti budem uzvišeni Allahu pokoran. Pogledajte. To je samo potvrda. To je samo pojašnjenje islama, pojašnjenje šahadeta, pojašnjenje u, u stvari svih drugih ibadeta sa kojima je sa kojima je došla ova uzvišena i savršena Allah te bareke ve taala vjera. Dakle početno odazivanje i krajnje odazivanje, ustrajnost u tom u toj pokornosti i odazivanju, neprekidnost u tome, čovjek će biti proživljen po onome kako završi na ovome svijetu. Pa da si bio najbolji, ako se na kraju pokvariš, ako na kraju se okreneš na opaku, bit ćeš proživljen tako kako si završio na ovome svijetu. I zato u dovama činimo وَجْعَلْ Allahu uzvišeni učini hajra amalina evahiraha našim najboljim dijelima zadnja naša dijela wa hajra ejamina jaumen elkak i najboljim danima dan kada se s tobom susretnemo kad pred tebe izađemo pogledajte te dovi dakle koliko je važno da shvatiš i prihvatiš ovu vjeru, još je puno važnije da ustraješ na pravome putu do kraja svog života na ovome svijetu. Jer ćeš po tome kako završiš na ovome svijetu, po tome ćeš biti proživljen na ahiretu. Po tome ćeš biti proživljen na ahiretu. I rekli smo da su četiri vrste ljudi jedna je gora od druge, a druga je bolja od treće. Koje su to četiri vrste? Ona koja ne valja jeste ona vrsta ljudi koji nisu shvatili, ispoznali i prihvatili istinu ni na svom početku, ni na svom kraju. Nikad nisu znali za istinu. Allahu na seđdu nisu htjeli da padnu. Nisu Allahu htjeli da se pokoravaju. To je loša vrsta ljudi. A ima gora vrsta ljudi od tih. I zar može biti gora? Od onoga koji nikad istinu nije ni spoznao, ni prihvatio, ni shvatio, ni, pri, ni primio. Gora od tih je onaj koji je prihvatio istinu. Na početku, pa onda na kraju ostavio sve to. I okrenuo se naopako. Jer ostavljanje, ostavljanje istine nakon prihvatanja znači optuži tu istinu da si navodno nešto u njoj vidio neispravno pa ostavio zbog toga. To je još gori. Da prihvatiš pa ostaviš onda. A druge vrste, dvije vrste ljudi ko na početku svoga života nije saznao istinu, nije spoznao ovu vjeru, nije bio Allahu te bareke ve taala pokoran, pa ga je Allah te bareke ve taala uputio pravim putem i on je do kraja svoga života bio na siratu mustaqimu, na pravom putu a bolja vrsta od te je onaj koji je od svoje mladosti do svoje starosti, to jeste do svoje smrti, koji je bio ispravan, pa kada mu se smrt približi, takav poveća još više svoj ibadet. Da se sa najboljim i najljepšim dijelima susredni sa Allahom Tebareke Vateala, izađe pred svoga gospodara te Tebareke Vateala takva je najbolja vrsta ljudi, takav je bio naš uzor Resulullah sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, značenje prvog dijela telbije jeste odazivam ti se Allahu pokorno, skrušeno, sa krajnjom i najvećom ljubavlju, sa veličanjem o ti koji zaslužuješ da mu se ibadet čini jedan jedini, odazivam ti se trajno i ustrajno. Ste li vidjeli prvi dio? Te li bije šta znači? Lebejk Allahumme lebejk, to znači. Dakle, ti donosiš svjedočanstvo pred Allahom te barake wa ta'ala. To su velike i uzvišene riječi. Da si pokoran Allahu te barake wa ta'ala da si opredjeljen za ovu vjeru, da si odlučan da na osnovu svog čvrstog vjerovanja i ubjeđenja radiš po tome. Ti nisi od onih koji sumnjaju i sumnjiće, koji kažu pa ko se od tamo vratio? Ko se vratio od onih mrtvih među žive? I tako dalje pa zar ti nije bilo dovoljno da je tebe Allah iz ništa stvorio i da će te rastvoriti i ponovo te samo ovaj drugi put iz nešta će te stvoriti ponovo jednom ti je svoje stvaranje pokazao pa zar ima sumnje u Allaha vallahi da i u šta ima sumnje u Allaha te bareke ne može biti sumnje kad kažu dokaži mi Bog daj mi dokaze o Allahu. A mi ćemo samo reći, a daj ti dokaze protiv. Daj ti dokaze, možeš li ići im dokazati da nije to tako? Ne možeš. Nego oni koji dalje ne vide ispred svojih očiju, ispred svog nosa, kažu ne vjerujem ono što ne vidi svojim očima. Rekli smo, ne vidiš ni svoju pamet. A misliš da je imaš. I koliko ima stvari koje ne vidiš, a one postoje. Pa nije to šartni uslov da ti sve moraš vidjeti, pa da, pa da znaš i vjeruješ da to postoji. Imaju, ima djelovanje, ima rad, a Allah te bareke ve taala je sebe predstavio u svoju knjizi Kur'an i Kerimu i svako se može poznati po govoru. Kad te nazove neko telefonom i kad ti se ne predstavi, ti znaš ko te je zovno. Neko ti napiše pismo ili čitaš neku knjigu, znaš ko je napisao tu knjigu. Jednostavno upoznao si ga. Kako nećeš Allah te barake wa ta'ala upoznat preko Kur'ani Karim? Nemoguće da ga ne poznaš i ne upoznaš, ali je moguće. Kad svedeš učenje Kur'ana na mrtve, znači nemoj ga učit dok si živ, nego kad umreš, mi ćemo to dobro platiti i naplatiti. Onda onda se ne može razumijeti. Gotovo. Zašto? Zato što je to govor živima, li unzira men kane hajjen, da opomene žive. A nije govor mrtvima. Dakle, okrenulo se, okrenulo se među ljudima skroz suprotno ono što bi trebalo biti prirodno i normalno. Zatim čovjek kaže, lebejke la šerike leke lebejk odazivam ti se ponovo se odaziva u prvom slučaju je bilo odazivanje pokornosti odazivam ti se Allahu pokoran sam ti i to se prvo u hađu traži Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže u svom sahih hadisu: Huzu anni manasikakum." Uzmite od mene propise svoga hadža. Ibrahim alejhi a.s. kada je sagradio Kabu, šta je rekao? Wa erina menasikena otubalejna i pokaži nam Allahu, to jeste pouči nas kako da ti hađske obrede obavljamo. Nije uzeo sjeo sa svojim sinom Ismailom da kaže e da se sad malo odmorimo i da ljudima propišemo kako će oni hađ obavljati. Nije u kome slučaju tamam što je sa Kjabom završio, zapravo kada je još dizao temelje Kjabe. Wa iz yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'il i kada je Ibrahim podizao temelje Bejta, to jeste Bejtullah Kabe, a i Ismail Rabbena taqabbal minna učili su gospodaru naš ti ovo od nas u Kabuli. Dakle, ibadet koji učiniš iskreno ima Allaha te barake wa ta'ala, on će te dovesti do poniznosti, do skrušenosti, do još veće pokornosti Allahu te barake wa ta'ala. Nije ni sagradio još kabu, on Allaha moli da mu kabuli. Allahu akbar. Inneke ente semi olalim. Rabbena wajalna muslimin lak ti si onaj koji sve čuješ i sve znaš. Gospodaru naš učini nas da ti budemo muslimeni. Da ti budemo predani, pokorni. Rabbena wajalna muslimin lak wa min zurriyetina a i od našeg potomstva. Pogledajte poslanik kako se brine za svoje potomstvo ko se od nas i koliko se ko od nas i kako se ko od nas brine za svoje potomstvo. U doma Allahu te bareke vata da ih uputi pravim putem, da ih učini od pravih mumina, da nam sutra na kijametskom danu budu ponosom, a ne teretom, ne da nas sutra optužuju na kijametskom danu da kažu ti si bio najgori otac i ti si bila najgora mati ne da od njih bježiš i oni od tebe jaume je firrul mer'u min ahi na dan kada će čovjek bježati od brata svoga wa ummihi wa abihi i od oca i od majke svoje i od oca svoga wa sahibatihi wa bani i od svoje žene i od svoje djece zašto li kulli imri minhum yawma idhin sha'nu yughni svaki od njih toga dana o sebi će se zabaviti svojom brigom i svojo, svojim teretom. Blago li se samo onima koji, koji su svoj život u pokornosti Allahu te barake wa ta'ala proveli. Kad je sagradio Kabu, ove dove čini. Wa arina manasikana wa tub alejna. I pokaži nam propise kojima ćemo ti ibadet činiti. To je prvi dio telbije. Ibrahim a.s. isto tako je dovu činio, koja se ubraja u dove koje obuhvataju sve potrebe. A koja je to dova? Rabbi džalni muqime salati wa min zurrijeti. Gospodaru moj, učini meni da uspostavljam namaz. Zato je kjapa izgrađena. Radi ibadeta Allahu te barake wa ta'ala. A osnov ibadeta je namaz. U namazu ne možeš ti raditi šta hoćeš. To je potpuna pokornost. Svaki je pokret, svaka riječ određena. Ostavljeno ti je na dva mjesta u namazu na neki način slobodu da možeš da možeš učit dove. A to je kada si na seđdi i kada si na kraju salavata, iza etehijatu i salavata, tada možeš učit dove. To ti je data prilika za to. Ostalo sve tačno što bi kod ljudi u današnjem riječiku reklo po protokolu. Tačno se zna svaki pokret šta smiješ napraviti. Ako bude pokreta ti dodatnih nepotrebnih, gotovo. Izašao si iz namaza, ne vrijediti to. I zato ko, ko izgubi abdest u namazu, na primjer, ili bude prisiljen da napusti namaz, nekom je život došao u opasnost i tako dalje, nema potrebe da predaje selam i da izađe iz namaza, nego samo izađe iz namaza. Jer tvoje hodanje u namazu i to što se okrenuo, samo je to odma prekinulo tvoj namaz. Dakle, prvi dio telbije nam govori o pokornosti Allahu te barakeva ta'ala. Govori nam o suštini ove vjere. A to je da ona traži poslušnost. Pa ako vjeruješ Allaha, onda ti vjeruješ Allahu. Ono što ti je rekao da je istina, pa postupi tako. Šta te spriječava? To što su tvoji preci drugačije radili, valahi, svak će za sebe odgovarati. To što će ti ljudi prigovoriti da su svi ljudi naopako, budi ti ispravan, da su svi najbolji šta ti koristi ako ti nisi kako treba. Dakle, svak će za sebe račun polagat na kijametskom danu i niko nikome ne može ni štetu nanijet, ni korist pridonijet kako. Dakle, traži se ta pokornost. A osnova te pokornosti se vidi kroz namaz i dalje kroz druge ibadete. Zatim se uči u telbi, nakon pokornosti dolazi čisto i čvrsto vjerovanje. Lebejke la šerike leke lebejk. Odazivam ti se. Ti nemaš druga. Odazivam ti se. Drugim riječima, u ovome ibadetu, kao i svim drugim ibadetima, ti nemaš druga ne pridružujem ti bilo koga u ovome hađu i u bilo kojem drugome ibadetu. Tebi se neprikosnoveno i jedino pokoravam i odazivam Allah. Dakle, čistoća nijeta. Drugi osnovni šart u čemu? U uslovima za primanje dobrih dijela kod Allah te bareke da je to dijelo urađeno po propisima, dakle da nije čovjek to od sebe uradio, kako misli i pretpostavlja, ne nego po kitabu, po Kur'anu, po praksi Allahovog Resula, ali sad sram. I drugo, da je čist nijet, da to što radiš, radiš u ime Allaha, te barake va ta'ala. To je sadržano u ovoj telbi. Lebejke, la šarike, leke lebejke. Odazivam ti se, tebi niko nije ravan odazivam ti se. To jeste, nikoga ti ne pridružujem u ovome i u bilo kojim drugim ibadetima. Niko nije u gospodarstvu kao što si ti. Niko ne daje na faku i rizk. Samo ti, Allah. Niko ne vlada u potpunosti svim, samo ti, Allah. Niko ne određuje kader i sudbinu, samo ti, Allah. Niko nema vlast i upravljanje nad svim, osim ti Allahu te bareke ve taala niko nema imena kao što ti imaš niko nema savršena svojstva kao ti što imaš i samim tim niko ne zaslužuje da mu se pokorava i bade čini kao što se to tebi čini zapravo nikome i bade ne pripada osim Allahu te bareke ve taala i ostaje treći dio telbije a to je innal hamde wa ni'mata laka wal mulk la šerike lek. Zaista sva hvala. Wa ni'mata leke. I sva blagodat tebi pripada wal mulk a i vlast. La šerike lek. Tebu, tebi nema ravnog. Inna alhamde tebi hvala pripada. Ovo jeste sve vrste ibadeta. Sve što radim, u ime tebe radim i tebi radim to jeste da bih stekao tvoje zadovoljstvo i tvoju naklonost da bih dobio mudri Lukman kada Kur'an govori o njemu u isto imenoj suri suri Lukman kaže Allah tebareke ve taala walaqad atayna lukmana alhikmata anishkur lillah dali smo Lukmanu mudrost. A u čemu se ta mudrost ogledala? Kaže Allah, e niškur lillah, da zahvaljuješ Allahu. To je ta mudrost. To je mudrost i ibadeta, to je mudrost života na ovome svijetu. Da budeš zahvalan Allahu te bareke ve ta'ala na blagodatima koje znaš i ne znaš. Wa ma bikum min ni'mati famin Allah koju god blagodat vi imate, to je od Allaha. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Ako budete brojali Allahove blagodati, ne možete ih pobrojati. Samim tim je i namaz. Zahvalnost Allahu te bareke ve taala. Aisha radijallahu anha kada bi vidjela Resula alejhi salatu u noćnom namazu da toliko ibadet čini da bi mu noge otekle, pa kaže Allahov poslanice, zar ti Allah nije oprostio što je bilo i što će biti kaže i odgovara efela ekunu abden šekura zar neću biti zahvalan Allahov rob i namaz je bit zahvalnost. i sve u životu je zahvalnost mumin je zahvalan Allahu te bareke ve taala na blagodatima i još više od toga a šta ima veće od od zahvalnosti ima veći a to je hvala ono sa čime počinje prva sura u Mushaf. A to je Elhamdulillahi Rabbil Alemin. To ti je vjera. Da budeš Allahu zahvalan. Možeš li uzeti kast Elhamdulillah pa uzeti haram rad. Možeš reći Bismillah pa haram. Ne možeš. To je sušta suprotnost. Odbojnost jednog od drugoga. Dakle, ibadet Allahu te bareke ve taala proizilazi iz imana iz vjerovanja i iz zahvalnosti Allahu te bareke ve taala innal hamd zaista sva hvala kažemo zahvala je na blagodatima a hvala na tome što Allah zaslužuje i što je što njemu pripadaju sve, sve hvale po njegovim imenima, svojstvima, dijelima, radu, mudrosti i tako dalje. Hvala je veća od zahvale. Ljudima zahvaljujemo. I to hadis kaže Resula sa salem u sunenu Ebu Davuda me la ješkuri nese la ješkuri la. Ko ljudima nije zahvalan, nije zahvalan ni Allah. To jeste, Allah traži zahvalnost i Allah mrzi Allah mrzi nezahvalnost prezire nezahvalnost i zato se spominje u hadisu Resula sallam u sahih muslimu da je od uzroka što će najviše žena biti u džehennemskoj vatri zato što je kfurne lašir zato što čine kufr dobročinstva pa kažu jer to do, kufr čine ne vjeruju Allah te bareka da kaže nije to nego čovjek koji čini cijelog života dobro, a kad nešto od njega vidi što joj nije drago, ona kaže, nikad od tebe dobra nisam vidjela. Allah to mrzi. Da zanijećeš dobro koje ti je neko učinio. To Allah ne voli i ne dozvoljava. Dakle, šukr je zahvalnost na dobročinstvu, a hamd to je zahvala, to je hvala. To pripada Allahu te bareke ve taala u u potpunosti. Innal hamde, to jeste sav ibadet Allahu pripada. Uven ni'mete i sva blagodat Allahu pripada. Dakle, priznaješ Allahovo gospodarstvo, priznaješ njegova njegova imena i njegova svojstva da je on taj koji ti daje šta? Koji ti daje sve blagodati. I da je sve od Allaha te bareke ve taala. Wallahi, ništa svoju nafaku haramom nećeš povećati. Niti ćeš svoju nafaku halalom umanjiti. Time što se budeš čuvao. Koliko ti je propisano, vallahi doći će ti. Odakle se ti i ne nadaš. I zato ne traži u haramu hajra. I sva blagodat Allahu tebi pripada, to jeste od tebe uzvišeni Allahu. Wal mulk i sva vlast tebi pripada Allahu. La sharika lek tebi nema bilo koga da je ravan. Ovaj treći dio telbije nam ukazuje, kao što smo rekli, prvi dio ukazuje na pokornost, drugi dio na iskrenost u dijelima. A treći dio, na izvornost i čistoću akide, vjerovanja i ubjeđenja. Vjeruješ ibadet čineći samo Allahu te bareke ve taala zatim priznaješ njegova savršena imena i svojstva i da nimeti od njega dolaze i da je on taj koji nimete daje i vjeruješ i priznaješ da je Allah te bareke ve taala jedan jedini neprikosnoveni gospodar kome nema ni u čemu sličnog niti niti ravnoga dakle ova telbija obuhvata cjelokupnu vjeru od početka do kraja Radilo se o dijelima o pokornosti. Radilo se o unutrašnjim čemu? Unutrašnjim radnjama ljudskim, a to je ihlas, iskrenost u radu tih i činjenju tih dijela ili se radilo o tvome ubjeđenju i čistom i iskrenome vjerovanju. Zaista je velika i neprocijenjiva blagodat u ovoj Allahu te bareke ve taala vjeri. I zaista se mnoge tajni i ljepote u ovoj vjeri kriju. Pogledajmo šta jedna telbija sa sobom i uz sebe nosi koja sve značenja o kojima bi se moglo danima pričati. Ali, što se ne može postići sve, ne treba sve ni ostaviti, pa tako i mi u ovome slučaju, ovo je samo podsjećanje na neka od značenja telbije, a tako je i cijelokupna naša vjera. Savršena mudrost, hikmetun baliga, najljepše znanje, hrana za dušu ono čega se čovjek ne može nikada zasititi i mogao bi slušati i dan i noć ovo je ono što spaja mominska srca što povećava iman što čovjeku daje s Allahovom te bareke ve taala pomoći snagu u njegovom životu u radu u prolasku kroz poteškoće i terete ovoga života ovo su te blagodati s kojima treba inša Allah da se što više družimo, da ih upoznajemo i da po njima postupamo u svakodnevnom našem životu. Molim Allah te bareke ta'ala od onih koji slušaju upute ove vjere koji se pokoravaju Allahovim tebareke wa ta'ala propisima i od onih sa kojima je on uzvišeni tebareke wa ta'ala zadovoljan. Subhanak Allahume bihamdika šadu ila ilaha ila ente. أستغفرك وأتوب إليك